Bez imalo sumnje, sve jedan od nas bi volio želio proživjeti ovaj život na Dunjaluku, u Rahatluku, sa svojom porodicom, lijepo, sretno, a naročito i da na drugome svijetu uživa u džennetima uzvišenog Allaha u kojima ima ono što oko nikada nije vidjelo, uho da slišno nije čulo, niti je ikada razum o tome razmišljao kako do lijepog, sretnog života na Dunjaluku i ako Bog da sutra na Ahiretu. Zasigurno uljepšavajući svoj odnos sprem uzvišenog Allaha i također uljepšavajući svoj odnos sprem Allahu i subhanahu wa ta'ala robova. Kao što se trebamo odazivati Allahovim naredbama po pitanju obavljanja namaza, po pitanju posta mjeseca Ramazana i drugih obaveznih ibadeta, isto tako trebamo se odazvati naredbi Allaha subhanahu wa ta'ala i da se svim ljudima čini dobročinstvo. Da se svim ljudima govore blage, lijepe, korisne riječi i da im se čini dobro koliko smo u mogućnosti. Jedno bez drugoga kod Allaha subhanahu wa ta'ala neće biti primljeno, odnosno bez ovoga dvoga, oba dvoga nema nama lijepog, sretnog, smirenog i spokojnog života ni na Dunjaluku, a pogotovo na drugom svijetu, Ahiretu. Od ponašanja koje trebamo pokazati prema drugim ljudima jeste i da ne smijemo zalaziti u njihove privatnosti. Njihove manjkavosti, njihove mahane ne smiju nas se ticati na takav način da ih istražujemo i da druge upoznajemo o njima. Ako želimo popraviti ih, to je druga stvar. Međutim, postoje načini kako posavjetovati onoga koji ima mahanu, onoga koji ima manjkavost, onaj koji čini grije, onoga koji čini grijehe i slično. Međutim, nažalost, gorka nam je stvarnost kada je riječ o tuđim mahanama. Mi se više bavimo tuđim mahanama nego li svojima. Ne bavimo se onim što nam je obaveza, ali se bavimo onim što nam se haman pa nikako ne tiče. A Allah subhanahu wa ta'ala na poseban upečatljiv način govori o ostavljanju onoga što nas se ne tiče. Allahu poslanik alaihi salatu sam također i naši priznati i poznati islamski učenjaci pogotovo. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala na početku sure El Mu'minun, vjernici, sure koja odmah na svome početku govori o osobinama istinskih vjernika i to nekakvih vjernika, već onih koji će naslijediti džennet i to ne bilo koji džennet, već džennet firdaus. Najbolje mjesto u džennetu ili najbolji predio dženneta, džennetul firdaus. Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o tim vjernicima spominje njihove osobine koje ukoliko čovjek izgradi ih kod sebe, postigne ih kod sebe, ako Allah da, taj će ući u džennet firdeus i vječno u njemu boraviti. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala na kraju spomena osobina tih istinskih pravih vjernika kaže Ulaike humul warithun alladhina yarithun al fiha khalidun. To su istinski nasljednici, oni koji će naslijediti džennet Firdaus i u njemu vječno ostati. Koje to Allah subhanahu wa ta'ala osobine spominje? Spominje brojne osobine. Između ostalih kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مَعْرِضُونَ I to su oni koji se od onoga što ih se ne tiče okreću To su oni koji se ne upuštaju u ono što ih se ne tiče. I zanimljivo je, gdje, kada Allah subhanahu wa ta'ala spominje ovu osobinu, spominje ovu osobinu između namaza i zekata, spominje osobinu ostavljanja onoga što nas se ne tiče, odnosno ostavljanja tuđih mahana, tuđih manjkavosti, svega onoga što je vezano za druge, a mi nemamo koristi od toga, Allah subhanahu wa ta'ala to spominje nakon namaza i prije zekata, između namaza i zekata. Poznato nam je da su namaz i zekat najvažniji temelji Islama nakon kelime šehadeta. Nakon šehadeta, svjedočenja da nema drugog istinskog Boga, dostojnog obožavanja i da je Muhammed, Allahov robi, njegov poslanik, najbitniji temelji Islama, najbitnije odlike muslimana jesu namaz, namaz, i izdvajanje zekata. Između toga dvoga Allah subhanahu wa ta'ala spomnije i ovu odliku istinskog Allahovog groba. Kaže i oni koji se od onoga što ih se ne tiče okreću. Ne prilaze tome. Ako se okreću od onoga što ih se ne tiče, u čemu nemaju koristi, onda zasigurno istinski Allahovi i robovi još više se okreću i udaljavaju od onoga u čemu je šteta za njih. U čemu je grijeh ako se upuste u to? A zasigurno, ako se čovjek upusti ono što ga se ne tiče, doći će i do grijeha. Naročito ako je riječ o drugim ljudima, čuvajmo se dobro, zapamtimo pravilo, neka nam stalno bude pred očima da su Allahova prava kod nas sazdana na Allahovoj milosti, dok su ljudska prava kod nas sazdana na grubosti, ako se ogriješimo o Allahu subhanahu wa ta'ala, nadati se da nam Allah oprosti. Međutim, ukoliko se ogriješimo od ljude, pitanje hoće li nam oni oprostiti. Pitanje hoće li ti čovjek oprostiti, hoće li ti dati svoj halal. A pogotovo svi dobro znamo da i nama nije lahko pogledati sami sebe u oči. Nije lahko zatražiti halala. Zato Ne upuštajmo se ono što nas se ne tiče. Ne dirajmo tuđu čast. Nemojmo je narušavati. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala također, zanimljivo, u drugoj suri u kojoj također opisuje svoje posebne robove, svoje istinske dobre robove, u suri Al-Furqan, gdje opis svojih robova odpočinje riječima وَإِبَادُ Rahman i robovi svemilosnog su ti, ti, ti, ti, ti. Zatim dolazi do ove osobine pa kaže وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا i koji ne svjedoče laži, ne svjedoče za laž i koji kada prolaze pored onoga što ih se ne tiče, prolaze dostojanstveno. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا Kada prolaze pored onoga što ih se ne tiče, oni dostojanstveno, plemenito prolaze, ne upuštaju se u to, ne osvrću se na ono što ih se ne tiče. Oni imaju brigu, oni vode brigu o sebi, o svojim mahanama, o svojim manjkavostima. Oni, da ne znam ti koliko žive, ne mogu sebe riješiti svojih mahana, manjkavosti, zar da se upuštaju u tuđe, zasigurno to je veliki, veliki luksus. Allaho poslanik alaihi salatu wasalam kaže od čovjekovog lijepog islama, od dobrog čovjekovog islama, min husni islami il mer i terkuhu mala janih, jeste ostavljanje onoga što, što ga se ne tiče, od čovjekovog lijepog islama. A došli su određeni hadisi u kojima se spominje lijep islam, lijep islam, lijep islam, ko uljepša svoj islam, da će mu se svako dobro dijelo koje učini vrednovati deset puta više. Zato nam je prijeko potrebno da se upoznamo kako da uljepšamo svoj islam. Jedan od tih načina jeste i ovo ostavljanje onoga što nas se ne tiče. Ostavljanje onoga što nas se ne tiče, ostavljanje rada na drugima i tuđim mahanama, već da radimo na sebi. Vazda ćemo, stalno ćemo imati posla, nećemo nikada biti bresposleni, nezaposleni. Imaćemo svakodnevno, danonoćno šta da radimo na sebi. Ebu Derda, plemeniti ashab Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, kaže tri su pokazatelja džehla, tri su pokazatelja neznanja, samo dopadljivost, da se čovjek sam sebi dopada, da se umisli, da sam sebe hvališe, pretjerani govor o onome što te se ne tiče i zabranjivanje drugome ono što i sam ti radiš. Samodopadljivost, upuštanje u govor koji te se ne tiče i zabranjivanje drugima ono što ti sam radiš, to su jasni pokazatelji neznanja. Kako se možeš upuštati u ono što te se ne tiče, trošiti svoje vrijeme, vrijeme koje je glavnica tvoga života, kada ode jedan dan, otišao je dio tebe, a dan za danom tako brzo i lahko pro, prođe. Dani prolaze, godine prolaze. Po našoj djeci najviše vidimo koliko vremena prolazi. Zar je moguće da učen čovjek, znan čovjek, pronicljiv, razborit onaj koji želi spas i uspije sebi i na dunjalku i na ahiretu, da se upušta ono što ga se ne tiče, od čega neće imati koristi, možda će imati štete u tome. Zasigurno, dakle, to je jasan pokazatelj džehla, neznanja, zatim samo dopadljivost. Da se sam sebi dopadaš, da se umisliš, da se uzdižeš, da se sam hvališeš. Zbog čega Allahovo robe? Odakle? Sve to što imaš, što ti je Allah dao, Allahu se zahvaljuj, a nemoj sebe hvalisati, nemoj da se umisliš. I također zabranjivanje drugima ono što sam ti činiš ili traženje od drugih da oni čine, a ti prvi to ne činiš, to je, dakle, ogromno, ogromno neznanje. Drugima zabranjuješ dobro, a ti ga činiš, drugima naređuješ zlo, a ti ga ostavljaš, To je dakle zasigurno od neznanja. Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu anhuma, drugi plemeniti ashab Allahu od poslanika alejhi salatu vesselam kaže da je govoreno u njihovo vrijeme ostavi se dijela koja te se ne tiču. Ostavi se takvih dijela. Ona dijela koja te se ne tiču, od kojih nemaš koristi, ostavi se, ne progovaraj, čak ni svoj jezik ne upuštaj ono što te se ne tiče. Niti radi dijela od kojih nemaš koristi, niti dakle progovara riječ, jednu riječ. Danas vidimo ljude kako znaju govoriti i govoriti i govoriti kada su u pitanju drugi. Ne znaju se zaustaviti, subhanallah, ne progovaraj ni jednu riječ o onome što te se ne tiče, onome u čemu nemaš koristi svakako, jer je Allah, poslanik alihi salatu oslam rekao, ko vjeruje u Allaha, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ne govori osim dobro, ili neka šuti. Neka ne govori osim dobro ili neka šuti. Ako hoće da progovori riječ, neka progovori korisnu, stopostotnu korisnu riječ. U protivnom neka šuti. Nema govoriti šta hoćeš. Pogotovo o drugima jer su prava drugih sazdana na grubosti. Teško će ti drugi halaliti. Ili ako halali, to će biti prekovolje. I pitanje koliko je taj halal i ispravan. Kaže dalje Abdullah ibn Amr ibn As, govoreno je u naše vrijeme, čuvaj svoj jezik kao što čuvaš svoj imetak, kao što čuvaj, čuvaš svoj novac. Svi mi dobro znamo da novčanik se može deset puta zatvoriti i zaključati, mi bismo ga zaključali. Zatim i onaj džep, ako ima rajfešlus, i njega ćemo zatvoriti, da ne ispadne nam novac. Stalno prebrajamo, podlačimo, pišemo koliko smo potrošili novca, koliko je ostalo čuvamo svoj novac, dočim svoje vrijeme, ne čuvamo. Svoj jezik, nimalo ga, ne čuvamo. Malik ibn Dinar, rahimahullahu ta'ala, kaže, ako osjetiš gruboću srca, slabost u tijelu, pomanjkanje obskrbe, znaj da si se pozabavio nečim što te se ne tiče. Ako ti se smanjila obskrba, ako si osjetio gruboću u srcu, ako si osjetio slabost u tijelu, malaksalost, Nemate u ibadetima, znaj da si se pozabavio nečim što te se ne tiče. Pozabavi se sobom, pa radi ujutro do naveče, donesi svojoj porodici obskrbu. Hrani se od svojih ruku. Neka tvoja zarada bude najbolja zarada koju stekneš svojim rukama. Neka tvoja zarada bude od tvog znojnog čela, ne od tuđeg ako tvoja ruka ne može da bude gornja koja daje drugima, pomaže druge, ne dozvoli sebi da bude donja ona koja prima od drugih. Radi, ne zabavi se drugim, tuđim mahanama, već radi. Onaj koji radi od jutra do mraka nema kad da priča o drugima. Daj Bože doći, večerati, klanjati jaciju i leći odmoriti se i ponovo sutra na posao, dočim oni koji nemaju posla, koji nogu preko noge uz računar ili druge uz kahvo ispijajući, spominju za sigurno za sigurno druge. Takvi se upuštaju u veliki luksuz Ludo su hrabri. Ukoliko osjetiš gruboću u srcu, nemate, ne zikriš Allaha, ne spominješ Allaha, normalno ne spominješ Allaha, spominješ ljude. Zato si osjetio gruboću u srcu. Daleko si od Allaha subhanahu wa ta'ala. Gdje je učenje Kur'ana? Gdje je spominjanje Allaha subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Naši prethodnici znali su hiljade puta u toku dana reći subhanallah. Ebu Hurere radijallahu talan 12.000 puta znao bi u toku dana reći subhanallah. Ebu Derda radijallahu talan znao bi 40.000 puta u toku dana da kaže subhanallah. Iz generacije Tabina Khalid ibn Ma'dan znao je stotinu hiljada puta da kaže u toku dana subhanallah. Gdje smo mi? Nije ni čudo što su nam srca skoro, skoro pa zamrla. Dobro je da su nam ikako živa kada svo svoje vrijeme ili većinu svoga vremena provodimo u govoru o ljudima, a ne o gospodaru, gospodaru ljudi. Zatim Muhammed ibn Sirin kaže prelijepe riječi, rahimahullahu ta'ala, kaže prelijepe riječi, ljudi koji najviše griješe jesu ko? Oni koji spominju greške drugih ljudi koji najviše griješe jesu oni koji spominju i pogotovo ako te greške šire drugima. Oni koji spominju greške drugih i njihove greške šire među masama, obznanjuju drugim ljudima. Hasan al-Basri rahimehullahu ta'ala kaže od znakova Allahovog okretanja od svoga roba jeste da ga prepusti onim što ga se ne tiče. Ako se pozabaviš, ovo je vaga, ako se pozabaviš onim što te se ne tiče, znaj da se Allah okrenuo od tebe, da, da te Allah prepustio tebi. Molimo Allaha Jalla Vala da nas ne prepusti nama samima nikoliko je jedan treptaj oka, jer mi ne znamo u čemu je dobro za nas. Allah najbolje zna u čemu je dobro za nas i On nam je propisao šta trebamo činiti i toga se prihvatimo. Ostavimo se onoga što nas se ne tiče. Ostavimo se onoga u što nismo sigurni. Radimo ono u što smo sigurni da je dobro i korist za nas od Allaha subhanahu wa ta'ala. I brojni drugi govori islamskih učenjaka koji govore o ovoj osobini, dakle ostavljanja onoga što nas se ne tiče, odnosno ostavljanje tuđih ljudi, drugih ljudi, njihovih mahana, tuđih mahana. Ostavimo se toga. I sam Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, kaže jedne prilike, o vjernici, ovi ljudi koji ste povjerovali, međutim, vaš iman je samo na vašem jeziku, nije ušao u vaša srca. Ovi koji ste povjerovali samo svojim jezicima, a vaš iman nije ušao u srca, ostavite se uz drugih ljudi. Ostavite se ogovaranja drugih ljudi, nemojte tragati za njihovim mahanama, jer doista ko bude tragao za mahanama drugih ljudi, Allah će tragati za njegovim mahanama, pa će ga osramotiti makar i u njegovoj kući. Sramota će izaći iz njegove kuće, makar on ne izlazio iz kuće, ne viđali na njemu sramotu, Allah će iznijeti sramotu, Allah će iznijeti sramotu iz njegove kuće. Ostavimo se drugih ljudi, posvetimo se sebi. U tome je ogromna koriza za nas. Čovjek kada se posveti sebi, radi na sebi, ako Bog da i popravit će se, ako čovjek bude se posvetio sebi, radio na svojim mahanama, manjkavostima, propustima, nedostacima, problemima, grijesima, popravit će se zasigurno. Allah subhanahu wa ta'ala obećava uspjeh onome koji se popravi, koji se očisti. Kad aflaha men zekaha uspio je onaj koji očisti svoju dušu, očisti svoju dušu od manjkavosti. Zatim, onaj koji se posveti sebi, uvidjet će pri sebi brojne manjkavosti, pa zar mu doliko je da svoje vrijeme gubi na druge, troši na druge, zar da govori o drugima i da, zar da spominje tuđe mahane, a sam zna obračunavajući se da je on pun mahana, skoro pa istruho. Zato onaj koji se posveti sebi, ostavi se drugih, posveti se sebi, uvidjet će da ima mnogo mahana i neće sebi dozvoliti ni najmanji dijelić vremena da ga posveti u govoru o drugima. Već će, dakle, raditi na sebi. Kao što je rečeno jednom od naših prethodnika, Rebiju ibn Huthejmu, rekli su ljudi šta nam je, šta ti je, ne vidimo te da spominješ druge ljude, pa je rekao ja nisam zadovoljan sobom, Zar da sebi dopustim da govorim o drugim ljudima? Prelijepe riječi, subhanallah, govori nam imam malik iskustvo, imam malik, imam medine. Kaže, zapamtio sam ljude u medini koji nisu bili poznati po svojim mahanama, manjkavostima, ali su se upustili u govor o tuđim mahanama, pa su postali poznati po svojim mahanama osvjedočenje hadisa Allahovog poslanika Muhammed alihi salatu wasalam. Kako da ne? O ljudi, nemojte tragati za mahanama drugih, jer ko bude tragao za tuđim mahanama, Allah će tragati za njegovim, pa će te njegove mahane objelodaniti, izaće iz njegove kuće, osramotit će ga u njegove kući. Kaže ima Malik, zapamtio sam ljude koji nisu imali svoji mahana, nisu bili poznati po svojim mahanama, ali su se pozabavili tuđim mahanama, pa su postali poznati po svojim mahanama. I zapamtio sam ljude koji su bili poznati po svojim mahanama, u njih se upiralo prstom, odvraćalo se od njih, međutim oni se nisu pozabavili tuđim mahanama, već su se pozabavili svojim mahanama, pa su postali, dakle, poznati bez mahana. Očistili su se od svojih mahana manjkavosti, radili na sebi, a ne na drugim. Zato posvetimo se, posvetimo se sebi. Onaj koji se obračunava i posveti sebi, taj će, ako Bog da, i uspjeti. Jer nema nikoga od nas da se obračunavao, a da se nije popravio i da nije uspio. Onaj koji se okupira svojom dušom, koji se okupira sobom, taj će se okupirati svojim gospodarem, jer će uvidjeti brojne manjkavosti pri sebi, a uvidjet će brojne blagodati koje mu Allah daje, pa će žuriti da bude Allahu subhanahu wa ta'ala zahvalan na tim njegovim blagodatima, pa će mu glavni cilj biti Allahovo zadovoljstvo, glavni cilj će mu biti osama sa Allahom noći namaz, glavni cilj će mu biti da nauči Allahov govor, hifz Allahove knjige i slično. Dakle, on će se približiti sigurno Allahu subhanahu wa ta'ala udaljavajući se od ljudi. Onaj koji se zaokupira svojim mahanama, manjkavostima, taj će biti daleko od uzdizanja. Neće se oholiti, neće se omisliti kada vidi koje mu je sve blagodati Allah dao, a kako je on manjkav u zahvalnosti Allahu na tim blagodatima. Onda što god učini od dijela, on će biti Allahu dželle vala ponizan, pokoran. Zna kada bi ne znam ti koliko dijela uradio, ne može se na zahvaljivati Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima. Zato neće se oholiti, neće se uzdizati, neće druge omalovažavati ni podaštavati. Zasigurno onaj koji se pozabavi sobom, ostavi se tuđih mahana, manjkavosti, ostavi se drugih ljudi, sačuvaće i svoj jezik, od ogovaranja. A ogovaranje je poseban veliki grijeh kojeg Allah subhanahu wa ta'ala spomnije u Kur'anu na najprezreniji način. To je grijeh koji automatski prebacuje naša dobra djela na konto onoga koga ogovaramo. To je grijeh zbog kojeg sleduje opasna kazna u Berzehu, odnosno u Kaboru, a zatim i na drugome svijetu, Ahiretu. Zato dobro se čuvajmo grijeha, ogovaranja. Ogovaranje poput da jedemo meso svoga umrlog brata. Kaže se na sudnjem danu da će onaj koji je bio ogovaran biti također pretvoren u mrtvaca pa će biti bačen pred onoga koji ga je ogovarao i tome će se reći jedi kao što si jeo njegovo meso na dunjalu ko ogovarajući ga, jedi ga sad. Sačuvat se ovog ogromnog grijeha, ogovaranja. Kada? Kada se posvetimo sebi. Kada se posvetimo svojim mahanama, propustima i manjkavostima. Sačuvat ćemo se uznemiravanja drugih. Zasigurno, onaj koji se bavi tuđim mahanama, pogotovo istražuje te tuđe mahane, neka zna da time uznemirava dotičnog. A Allah subhanahu wa ta'ala u hadisi kuciju je rekao ko bude uznemiravao moga prijatelja, moga evliju, iskrenog mog dobro groba vjernika, ja takvom objavljujem rat. Ko bude njega uznemiravao, ja njemu objavljujem, ja njemu objavljujem rat. Ko je to u mogućnosti da vodi rat protiv Allaha subhanahu wa ta'ala? Ostavimo se tuđih mahana, tuđih propusta, manjkavosti, posvetimo se svojima. Kako da se ostavimo tuđih mahana? Naučimo da svi ljudi imaju svoje posebnosti, imaju nešto što je posebno njihovo, koje ne žele ni s kim da dijele, čak ni sa svojim najbližnjim i priznajmo da i mi imamo takve posebnosti. Zato ne turajmo nos tamo. Imaju ljudi nešto svoje i neka to ostane za njih. Nemojmo mi istraživati. Zatim, stalno se pitajmo, kad god sebe uhvatimo da pričamo o drugima, da tragamo za tuđim mahanama, pitajmo sebe, što mi ovo treba? Zašto ovo radim? <clears throat> Imam li pravo ja uopće da ovo radim? bolje da mi pitamo sebe ova pitanje i da se ostavimo traganje za tuđim mahanama nego da nam taj dotični kaže što ti to treba? Šta tebe interesuju moje, moje mahane? Ostavi se, pobrini se o sebi, brini se o sebi i svojoj porodici pa nas tim pitanjima dovede u neugodnu situaciju. Moramo jasno postaviti granice u našoj komunikaciji i našem obhođenju s drugim ljudima moramo jasno znati šta smijemo, šta ne smijemo, dokle smijemo, poslije čega ne smijemo. Zatim, ukoliko nekoga pitamo o nečemu, pa vidimo da mu je neugodno odgovoriti, da bježi od odgovora ili nije spreman, nemojmo ustrajavati u traženju odgovora. Možda je to od onih njegovih posebnosti koje ne želi da podijeli s drugima. Čuvajmo se dobro toga da čitamo tuđe poruke, da prisluškujemo tuđe govore. Čuvajmo se, nemamo mi pravo na to. Ne čitajmo tuđe intim, tuđu intimu, tuđe posebnosti. Ne prisluškujmo dok možda tamo njih dvojica sašaptavaju se, govore o nečemu. Nemojmo mi nastojati, nemoj da nam bude znati želja jeli o čemu se, o čemu se to tamo priča. Ostavimo se, da nas se interesuje, bili bismo obavješteni, bili bismo upoznati o tome. Općenito, što god je moguće, više ostavimo se, dakle, slušanja u drugima, govora u drugima, gledanja u druge, pa ćemo tako biti najrahatniji. Čuvajmo svoje prijatelje, čuvajmo svoju braću, čuvajmo svoju bližnju rodbinu. Rečeno je davno, veliki je nesposobnjaković onaj koji ne može da sebi nađe prijatelja nesposoban li je onaj koji sebi ne može da nađe prijatelja u životu na ovom dunjalku, a još veći nesposobnjaković jeste onaj koji ima prijatelja pa dozvoli sebi da ga izgubi. Izgubit ćeš ga, budeš li turao svoj nos gdje ne treba. Budeš li govorio, istraživao, pratio, zatim obznanjivao njegove mahane, njegove manjkavosti. Šta nam još pomaže u ostavljanju govora o drugima i tuđim mahanama? Da dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala, da nam pomogne da se okupiramo sobom, da se ostavimo tuđih dijela. Zatim da budemo svjesni Allahovog nadzora, Allah nas nadzire, Allah nas prati, Allah nas nadgleda, Allah zna sve o nama, stidimo se. Allah traži da njega spominjemo, ne da spominjemo ljude. Zatim čitajmo što je god moguće više o našim prethodnicima, dobrima, kakvi su oni bili, kako su oni u šta su koristili svoje vrijeme. Jesu li govorili o drugima, kada, kako, na koji način su govorili o drugima. Zatim družimo se sa učenim ljudima, družimo se sa dobrim vjernicima u čijem društvu naš iman raste, naša vjera se poboljšava. Od njih učimo ponašanje, učimo vjeru. Zatim okupirajmo se Allahovom knjigom dosta nam je Allahove knjige da se posvetimo njoj, da je učimo, izučavamo, proučavamo, pamtimo, dosta nam je za cijelog našeg života. Okupirajmo se Allahovom knjigom, Allahovim govorom. Prisjećajmo se smrti. Prisjećajmo se dana kada ćemo umrijeti. Dana kada ćemo biti spušteni u kaburi, kada ćemo boraviti sami u kaburu. Kada ćemo sutra biti proživljeni na drugome svijetu, izvedeni pred uzvišenog Allaha, biti pitani i obračunavani za naše riječi i naša dijela. Naši prethodnici, jedan od njih, Hata ibn Birbah, je govorio svojim drugovima. Doista, oni koji su bili prije vas, ko? Ashabi. Oni koji su bili prije vas, ashabi, smatrali su pretjerivanjem u govoru, u svakom govoru mimo Allahove knjige, mimo traženja da se čine dobra dijela, ostave loša dijela i mimo govora o neophodnim dunjalučkim životnim pitanjima. Sve drugo bio je govor koji se ne tiče, pretjerani govor. Šta vam je ljudi, govorio bi Ata ibn Abi Rebbah, zar niste svjesni keramen, kativin, meleka, pise, pisara, zar ih negirate, zar poričete da su oni tu oko vas, bilježe sve jednu riječ, sve jedno dijelo koje učinite. Šta vam je, Zar se ne stidite da sutra dođete na sudnji dan i otvori se vaša knjiga današnjeg dana i u njemu ne nađete nikakvo ahiretsko djelo zapisano. Posvetite se sebi, vi pišete danas svoju knjigu dobrih dijela koja će vam biti otvorena sutra na sudnjem danu. Ostavite se drugih, posvetite se sebi, budite dobri vjernici, budite dobrog islama, posvetite se sebi i svojim mahanama, pa će Allah subhanahu wa ta'ala, ako Bog da, podariti vam uspjeh, rahatluk, smireni, spokojni život i na dunjalku, i ako Bog da sutra na ahiretu.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 Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ah.